Putulin mo na ako! Wala akong kinalaman sa problema niyo ni Wendell! Di kita maaaring pakawalan hanggat di tumutupad si Wendell sa pangako niya. Paano kung hindi niya bayaran ang atraso niya? Anong gagawin mo sa akin? Saka ako naiisipin ang bagay na yan. Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos. ang nakaraan. Kapag kinukumpronta ng kanyang papa si Wendell dahil sa pag-uwi nito ng late at amoy alak, hindi siya iniiwan ng mama nito. Naroon lagi si Grace upang ipagtanggol ang anak. Samantala, hindi naman tumigil si Big Man na singilin si Wendell sa pagkakautang nito. Tinawagan niya ito sa bahay. Kaya nakausap nito ang papa ng binata. Nalaman niya ang tungkol sa atraso ng anak. Lalo lang nagalit si Edgardo. Kaya nagkasagutan sila ni Wendell. Naging dahilan para saktan ni Edgardo ang anak. Hindi umuwi si Wendell dahil sa sama ng loob sa ama. Kasama niya ang kaibigan, kaya ganoon na lang ang pag-aalala ng mama nito. Samantala, muli pa'y tinawagan ni Bigman si Wendell upang ipaalala ang atraso nito. Sa pag-uusap nila sa telepono ay narinig ng binata ang sigaw ng isang babae. Si Ashley yun. Hawak ni Bigman ang kanyang girlfriend. Charo, hindi pumasok sa isip ko na gagawin ni Bigman ang bagay na yun. Kinuha niya si Ashley upang gamitin panakot sa akin at tiyakin na hindi ako sisira sa ipinangako ko sa kanya. Takot ang naramdaman ko dahil baka kung ano ang gawin niya kay Ashley. Ano? Hawak ni Bigman si Ashley? Oo, Carlos. Ginamit niya ang shota ko para mapilitan akong ibigay agad ang hinihingi niya. Ano yan, tol? May pambayad ka na ba sa kanya? Yun nga eh. Wala pa. Ano gagawin mo? Hindi ko pa alam. Pero hindi ko naman pwedeng pabayaan lang si Ashley. Mahal ko siya eh. Baka kung anong gawin ni Big Man sa kanya. Wendell, anak. Salamat at umuwi ka na. Wow! Saan ka ba nanggaling, anak? Ilang araw kang hindi umuwi. Nagpalipas lang po ako ng sama ng loob sa bahay ng kaibigan ko, ma. Pagpasensyan mo ng papa mo, ha? Ma, kung hindi dahil sa inyo, hindi na nga dapat ako uuwi sa bahay na to eh. Kayo lang ang dahilan bakit umuwi pa ako. Huwag ka namang ganyan, anak. Nagsasabi lang ako ng nararamdaman ko, ma. Bakit? Bali, wala na ba sa iyo ang papa mo? Eh, ma. Hindi naman anak ang turing niya sa akin. Eh. Ibang tao ko para sa kanya. Hindi totoo yan, anak. Nasasaktan lang kasi ang papa mo sa mga nangyayari. Pero alam ko, mahalaga ka sa kanya. Mahal ka niya. Hindi ko yung nakikita at nararamdaman, ma. At paano ko ipapakita sa'yo kung ganyan ang asal mo? Wala ka ng matinong ginawa. Puro sakit ng ulong binibigay mo. Tapos ngayon, may nagbabanta sa buhay mo dahil sa ginawa mong kalokohan. Anong... anong nagbabanta, Edgardo? Anak, anong sinasabi ng papa mo? Uh, wala po yun, Mama. May nililihim kayo sa akin. Ma, kalimutan nyo na yon. Isang tao lang na walang magawa, kaya nananakot. At nanggugulo. Pero bakit kanya guguluhin, anak? Siyempre may dahilan. Ba't di mo sabihin sa mama mo ang ginawa mong kalokohan? Ma, ma, wala ho yun. Doon na muna ako sa kwarto ko. Gusto ko pong magpahinga. Edgardo, ano bang tungkol doon? Hindi ko rin alam. Kailangan ng tulong ng anak natin. Baka totoong nanganganib ang buhay niya. Labis ang takot at pag-aalala ni Mama sa sinabi ni Papa. Umiwas akong makipag-usap kay Mama. Habang nag-iisip ng paraan kung paano ko maayos ang problema ko kay Big Man, habang hawak nila si Ashley, wala akong alam sa hirap na nararanasan nito. Wala akong kinalaman sa problema niyo ni Wendell. Hindi kita maaaring pakawalan hanggat di tumutupad si Wendell sa pangako niya. Paano kung di niya bayaran ang atraso niya? Anong gagawin mo sa akin? Saka ako naiisipin ang bagay na yun. Hayop ka! Ba't kailangan idamay mo pa ako? Sensya ka na. Yun na lang ang naisip kong paraan para hindi sumira si Wendell. Mawalang ya kayo! Kaya sana lang, totoong mahal ka ng ungas na yon para tumupad siya sa usapan namin. Wendell. Anak. Ma, bakit po? Anak, gusto kong magtapat ka sa akin. Hindi ko mapapalagay hanggat hindi ko alam kung ano yung mabigat mong problema. Ma, huwag po kayong mag-alala. Kaya kong ayusin ang problema ko. Anak, mama mo ko. Gusto kong matulungan ka kahit na ano pa yun. Ma, tungkol po sa pera. Meron po akong malaking pagkakautang. Magkano kailangan? Tatlong daang libong piso? Edgardo, para ito sa kaligtasan ng anak natin at sa kalayaan din ng kanyang kasintahan. Tayong magbabayad sa ginawa niyang kalokohan? Mapapahamak ang anak natin. Kung hindi matigas ang ulo niya, hindi siya magkakaroon ng atraso kung kanino. Halibasa, puro siya barkada, puro bisyong inaatubag niya. Kaya nangyari ito sa kanya. At anong gusto mo? Ayaw mong tulungan natin siya? Grace, hindi biro ang tatlong daang libong piso. Hindi ako nagpapakahirap sa trabaho para lang mamigay ng pera kung kaninong impacto. Edgardo! Ano bang sinasabi mo? Kapag tinulungan natin siya, lalo lang natin siyang inunsinte. Ano ka ba, Edgardo? Wala ka ba talagang malasakit sa anak natin? Gusto mo bang mapahamak siya? Edgardo, wala ka bang pagmamahal sa kanya? Bakit ka ba ganyan? Malayo ang loob mo kay Wendell! Siyang ang gumawa ng dahilan para lumayo ang loob ko sa kanya. Pero anak natin siya, Edgardo. Grace, patawarin mo ako. Pero meron akong inilihim sa'yo. At hindi ko na rin kayang itago. At patuloy na lokohin ka. A- ah, a- ah, ano ba yun? Anong lihim? Charo, ang gusto ni Mama ay tulungan ako at bayaran ang aking pagkakautang. Subalit tumutol si Papa. Kaya nagkaroon sila ng pagtatalo. Hindi maintindihan ni Mama kung bakit ganoon ang trato sa akin ni Papa. Hanggang ang pagtatalo nila ay nauwi sa pagsasabi ni Papa ng tunay na dahilan. ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Ano bang lihim yun? Anong tungkol kay Wendell? Hindi natin siya tunay na anak. A- ano bang kalokohan ang sinasabi mo, Edgardo? Anak natin si Wendell. Ako ang nagsilang sa kanya. Halos ikamatay ko pa ngayon. Pero ang buong katotohanan, hindi natin siya anak. Paano nangyari yun? Gardo, ano ba tong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan! Yun ang buong katotohanan. At alam na alam yun ang pinsan mong si Lorena. Dahil siyang tumulong sa akin. Patay na ang sinilang ni Grace? Oo, Lorena. Mahina ang kanyang katawan at may problema sa puso. Kaya pagkalipas ng halos sampung oras na pananatili sa incubator, namatay ito. Alam na ni Grace? Hindi. At ayaw kong ipaalam sa kanya. Dahil hindi niya kakayanin yung Lorena. Lalo na't hindi na magkakaroon pa uli ng anak si Grace. Paano ngayon yan? Tulungan mo ko, Lorena. Baka kung anong mangyari sa asawa ko kapag nalaman niyang Patay na ang aming anak. Ang sabi ko lang sa kanya, dapat pa siyang manatili sa incubator. Kaya hindi pa niya ito pwedeng makita. Eh, anong gagawin ko? Kahit ano. Basta tulungan mo akong gumawa ng paraan. Paraan ang ginawa niyo. Humanap siya ng isang sanggol na kapapanganak rin lang para ipalit sa namatay nating anak. Nagkataon na isang babae ang nagsilang din sa ospital at iniwan daw ang sanggol. Isang staff ng ospital na kaibigan ni Lorena ang tumulong sa kanya. Oh, walang iya kayo! Niloko niyo ako! Patawarin mo sana kami, Grace. Dahil yun na lang ang tanging paraan para hindi ka masaktan. Kay tagal mo akong niloko, Edgardo. Kaya naman pala halos wala kang amor kay Wendell. Dahil hindi natin siya tunay na anak. Pero sinubukan kong tanggapin at mahalin siya. Naging mabuti akong ama. Kaya lang nang lumaki siya, naging matigas ang ulo. Doon tuluyan nagbago ang lahat. Pero kung di sana siya naging matigas ang ulo, walang magiging problema. At hindi ko rin sana malalaman ang totoo na matagal mo na pala akong pinaniniwala sa isang kasinungalingan. Ang sabi mo, Manang, Dumating na kanina pa si Wendell. Ah, opo, Ma'am Grace. Kaya lang umalis uli. Parang ang masama ang loob, tsaka parang umiiyak. Ah, umiiyak? Bakit? Ay, hindi ko po alam. Pero nakita ko po siya nandun sa may silid nyo. Parang nakikinig sa pag-uusap nyo ni Sir Edgardo. Ayun, pagkatapos ng ilang minuto, nagmamadali. Umalis sakay ng kanyang motorsiklo. Nakinig siya sa pag-uusap namin ni Edgardo. Ay naku, ganun nga po, Ma'am Grace. Para wala siyang nakita nung tanungin ko kung bakit aalis ulit siya. Kung ganun, alam niya ng lahat. Ano ba nangyayari sa'yo, Wendell? Masakit, Carlos. Kaya pala. Kaya pala. Ah! Oh! Ano bang kinagagalit mo? Manluloko sila! Kanino ka ba nagagalit? Sa kanila! Napakatagal nila akong pinagmukhang tanga! Di kita maintindihan. Bahala ka na nga kung ayaw mong sabihin sa akin, pero Wendel, yung atraso mo kay Big Man, para yun sa kalayaan ni Ashley. Ano bang plano mo? Nakaisip na ako ng paraan tungkol sa bagay na yan, Carlos. At gusto ko rin gumanti. May plano kang resbangan? Sinong gagantihan mo? Madalas, masakit tanggapin ang katotohanan at hindi ito madaling harapin kaya minsan ang kalooban ay nagtatalo na nagbibigay sa isipan ng pagkalito. Ano nga ba ang pinaplano ni Wendell? Huwag kaliligtaang sundan ang susunod pang tampok sa ating kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Maskara dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya. Patuloy pong tumatanggap ng inyong mga liham kasaysayan ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM, ipadala sa MMK sa DZMM, care of DZMM, ground floor, Sergeant Esguerra Avenue, South Triangle, Diliman, Quezon City.